E, nakon uvoda, draga braćo i cijene sestre i vi koji nas pratite preko interneta, večeras sa Koboda ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć govoriti o jednom Allahom te bareke ve ta'ala imenu velikog značenja, posebno plodovi koji proizilaze iz poznaje ovog velikog i veličanstvenog Allahovog imena, a to je Allahovo ime El Berru, El Berru, u jednom riječu, kada je pokušao da prevedemo dobročinitelj, dobročinitelj. Međutim, mnoštvo je značenja. Mnoštvo je značenja na koje ukazuje ovo te Tebare vetara ime. Jedno od tih značenja da je on neizmjerno dobar prema svim svojim robovima, da im pruža i spušta obskrbu odakle se ne, ne nadaju. S druge strane, da je neizmjerno dobar prema ljudima koji griješe, prema grešnicima. Oni koji krše njegove naredbe, tako što i o njima brigu vodi. I o njima brigu vodi i njima pruža dobrotu i za njih isto tako daje im i nadu i šansu, pruža i daje mogućnost svakim danom kada dožive novi dan da mu se vrate. Ne požuruje sa kažnjavanjem. Ne kažnjava, znači Allah Đelešanu svog neizmjernog dobročinstva, dobrote i milosti prema robojima koji griješe, ne požuruje da ih kažnjava. E sad zamislite, danas kada čovjek uči ti neko dobročinstvo ili ti učiš, očekuješ automatski, jel, neku naknadu, nešto da ti se onaj zauzrat, da ti učini. Razumijete? I danas gotovo da nema čovjeka da ne uradi neko, neko djelo, da ne očekuje da će mu ga odmah neku zvratiti. Posudiš, očekuje da će on, ono daš mu, jer znaš je doći trenutak, pretpostavljaš da će tebi trebati pa će to pomoći. Moć, može to učiniti, razumijete? Allah on tako ne gleda. Allah svima daje. I neizmjerno je dobro prema svima. I dobrim i lošim. I vijenicima i nevijenicima. I munapicima. Svima im daje. Svima im daje dobro u, kada kažemo, dunjaličkom pogledu. Ali ima jedna vrsta, znači, ahiretskog e, gledanja koju Allah Đelšan daje onim koje voli. Koji su vrijedni dunjalku. Koji su posebni na dunjalku. A to su vjernici. Njima Allah posebne darove daruje a od tih najvećih darova je iman. Ono što mi osjećamo. Međutim, da li smo svjesni imana ili nismo, to se vraća na nas. Da li si svjestan što ti je Allah podario? I da li si sretan sa tim imanom? Jer iskreni vjernici su sretni kada imaju iman. Doživljavaju iman. Doživljavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Doživljavaju slast i badeta Allahu Đelešanu. Dok oni slabijeg imana to nikad neće doživjeti. Oni se trude, ahit. Znači u tim doživljava se može inšala trudom i takav usavršiti, takav osjetiti, osjetiti slast imana. U jeziku el brru znači sidq, iskrenost. Tako da učinjaci kuranske ajti sure Bekare Lejse el biru en tuvelu kum. i nije dobročinstvo kako je prevedeno da okrećete vaša lica prema istoku i zapadu. Ovdje kažu da je sidq. Bir u ovom kuranskom majetu, je došlo kao sidk, iskrenost. Nije znači iskrenost, nije tvoja bogobojaznost, nije tvoja takva, e, nije tvoja pokornost, okrećeš lijevo desno, istoku ili zapadu. Nego je istinska iskrenost, prava iskrenost da vjeruješ u Allaha Đelešanu. Razumijete, nakon toga su došli da vjeruješ u njegove knjige, meleke, dobročinstvo, da radiš bližnjem e, putniku, namjesniku i slično. Zatim ima značenje ta'a, pokornosti. El bir ima značenje pokornosti. Kao što je došlo u hadisu poslanika sallallahu alihi wasallam koji bilježi Buharija i Muslim, leisa min el birri saumu fis Nije od dobročinstva u prijevodu značenja, nije od dobročinstva da se posti na putovanju. Ovdje bir je pokornost. Nije od pokornosti da se posti, da se posti na putovanju. Ovo je mesela iz fika, gdje znači ima razilaženje kad treba posti, kad ne treba posti, jer poslanik sa je nekad na putovanju postio, nekada nije, pa su učenjaci znači napravili spoj, ali selam napravili su spoj u ovoj meseli, znači onaj koji može, koji može da izdrži, da li mu je da nije da posti ili ne posti, ako ima poteškoću nema, to se vraćate rane mesele u prije Ramazana. Nama je znači bitno jezičko značenje ovdje. Zatim berru ima značenje sadik. Ima značenje sadik, iskren. Ili bir, dobročinstvo i poslušnost. U arapskom vam je poznato bir dejn, Poslušnost roditeljima, dobročinstvo roditeljima, razumijete? E, I ne može, znači, vjernik biti vjernikom, a da nije poslušan, a da nije poslušan svojim roditeljima, odnosno ne čini dobročinstvo, da ne čini dobročinstvo svojim roditeljima. Zatim berru ima značenje kopna. Kopno, kopno. Ovo su značenja znači, u, u jeziku. Zatim o značenju u jeziku el mubirru galib, pobjednik. El mubirru, pobjednik. Zatim imamo el burru hinta, a to je pšenica. To su sve značenja, značenja u jeziku. Imam Kurtubi Rahmetullah Ali kada govori o birru kaže da je to sveobuhvatnog značenja. Da obuhvata svaku vrstu hajra svaku vrstu hajra, svaku vrstu dobročinstva, kaže zijade. još više od toga. Znači, tako e, je riječ e, jedna sa sobuhvatnim značenjem svake vrste hajra. Sa znate koliko načina ima dobročinstva, e, dobrih dijela. Ova riječ, bir, sve to obuhvata. Znači, sve što je dobro, znate da je dobro i znate da Allah to voli i sa tim je zadovoljan, sve obuhvata riječ bir. Što znači da čovjek kada shvati to znači, onda radi, požure da radi, e, da radi takve stvari. Allah što kaže, e, ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Činite dobročinstvo. Činite dobročinstvo. Dobra djela, Allah zaista voli dobro, dobročinitelje. E, zatim poslanik sallahu alijih vasallam je upitan konkretno. Znači, upitan je poslanik sallahu alijih vasallam anil birri wal ithmi. Upitan je šta znači bir? Dobročinstvo i šta znači grije, Griješenje. Šta je to? Šta je dobročinstvo? Šta je grije? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi er, e, el birru husnul huluk. Dobročinstvo je lijepo ponašanje, lijepa narav, lijepa čuda. Što danas oni koji govore, nije bitan nahlak, bitno je nešto drugo. Znači ovdje poslanik sallallahu alejhi ve opisuje bir, gdje kaže imam Kurtubi da je to sveobuhvatno značenje što obuhvata svaki hajr, poslanik sallallahu alihi veselem u hadisu kaže El bir je husnul huluk, lijepa narav, lijepo ponašanje, lijepa ahlak, lijepo obhođenje, sve to znači obuhvata ova riječ. A kada je upitan znači vel ism, kaže el ismu ma hake fi sadrk. Grijeh je ono što koleba tvoja prsa, kruži tvojim prsima i nisi zadovoljan, mrziš, preziriješ da ljudi saznaju o tome. Razumijete, ono što ti išti tvoja prsa. A kada bi to obznanio, kada bi kazao Tariku i ostalim, on bi odmah znao da je to nešto što nije u redu, što je grijeh. A ti to prikrivaš i osjećaš da bi on tako reagovao na tu stvar, znači to je grijeh koji osjećaš u svojim, u svojim prsima. I ovaj hadis bilježi muslim. E, zatim, ovo Allahu u ime u Kur'anu se spominje samo na jednom mjestu. Samo na jednom mjestu. Allah Đelešanu kaže u suri Tur u 28. ajtu Inna kunna min qablu nadu'uhu innahu huval barru rahim. I mi smo ga prije molili, dozivali. Ovdje inna kunna nadu'uhu ima opis dove. Međutim, ovo obuhvata značenje ibadeta. Dova je ibadet, a i više od toga, znači sveokupnog ibadeta, da su prije toga ibadeta Allahu Đelešanu učinili, jer je on te bareke vatala innehu al barrur rahim. Jer on kakav? Dobročinitelj milosti, Dobročinitelj milosti, Tako ga Allaha Đelešanu mi obožavamo. Zašto? se ovo iskazuje. Mi smo ga prije toga molili, prije toga dozivali, prije toga su bade činili. Habib je jedan od plodova spozna imena El, eh, El Barru, da je on dobročinitelj vidjet ćemo onaj koji će ti nastaniti ili koji će te nastaniti u dženevskim prostranstvima, podarit će ti najveću nagradu. Onaj koji ti je naredio. Prije svega, znači, Allah ženu El Hadi upućuje na pravi put. Zatim, E, tawab nadahnjuje ljude da učine tawbu. Ne bi ti tawbu učinio, ah i tek tako, Tek o sebe. Nego Allah šante te nadahni. Allah te uputi na tu tawbu. Allah te uputi na pravi put. Zamislite ovo. Allah te uputi, Allah ti želi hajr, Allah ti podari hajr i na kraju te prvo nagradi za taj hajr. Razumijete? To je neizmjerna Allahova te bareke vetala dobrota i milost i dobročinstvo prema stvorenjima. Znači, nešto si ti zaslužio, nego Allah Đelešan ti podari i hidajet i uputu i da shvatiš i da e, razumiješ din i vjeru i nakon svega toga ti još nagradi. A ti prije toga radio sve što se moglo raditi od loših dijela. Ali te ulaziš vam počasti uputom. Počasti znači taubom. Pa mu se pokaješ, pa mu se vratiš, počneš raditi dobra djela, pa to on subhanahu wa ta'ala nakon svega toga nagradi. A od dobročinstva njegovog, da ne požurite kazni, sad mi kada izađemo iz Bešida, koliko griha učinimo? Zatim koliko ćemo toku noći, koliko ćemo sutra u toku znači dana, ili prema poroci ili prema djetu, ili prema ženi, ili prema komši. Nisi ahimun i nisi sačuvan od grijeha. Račeš grije i zaslužio si u tom trenutku ta on kazni. Ali svoje neizmjene milosti, dobrote i dobročinstva prema nama pušta nas. Daje nam znači da mi radimo, da činimo to što činimo i on nam oprašta. El Gafur, mnogo prašta, prelazi preko toga. El Halim, blag, ne požurije, ne požurije sa kažnjavanjem. Ibn Đari Rahmetullah Ali kada je govorio o, značenju ovog kuranskog ajeta, kaže Innehu huval barru, zaista je on dobročinitelj, kaže neizmjerno je dobar i blag prema svojim stvorenjima. Neizmjerno. Ne možeš pojmiti, ne možeš shvatiti, ne možeš zamisliti A svi mi osjećamo u našim životima, našim trenucima, koliko je Allah Đelešanu dobar i blag prema nama. A u stvari koliko smo mi nezahvalni na tim blagodatima kojima nas On obasipa i danju i noću. Dano noćno. To znači niko ne može izmjeriti. Niti možeš negirati taj. Ako negiraš, a negacija Allahu i blagodati je jedan vid da mu se ne zahvaljuješ na njima upališ auto, ne kažeš bismila, dođeš od džami, nisi rekao bismila, alhamdulillah, hvala ti Bože što ste mi podario, častio me ovom limuzinom, nisi zahvalan toj blagodati. Dođeš sa tramvajem u džamiju, ahi, ne kažeš alhamdulillah što ti je to omogućio, nisi zahvalan. Nisi zahvalan blagodati. Trolebus, da te neko pokupi, da te neko doveze, ahi, Razumijete? To su sve stvari koje ukazuje da si ti nezahvalno Allah, odnosno da poričeš, a to poricanje nije onoj osnovni e, poricanje što je kufri nevijesno, nego ovo poricanje, poricanje u znači nezahvalnost na tim blagodatima i to je jako opasno. Jer to znači e, svakim trenutkom, kada čovjek ide u gaflet dublje i dublje i dublje, zanemaruje, zapostavlja, zaboravlja koje, šta je, odnosno da je on abd, jedan mali sičušni rob, koji treba obožavati Allaha Đelešan i koji treba biti zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na neizmjernim blagodatima. E sad ovo je samo jedan vid koji mi navodimo. Auto, prevozno sredstvo. Koliko blagodata ima. Noge, ruke. Danas Bosna zatrpana i kada se rekao alhamdulillah nisam zatrpan. Ljudi se smrzavaju, da li se rekao hvala Allah koji me je sačuvao tog belaja i te nedače i podario mi fin dom, Topao ahi, ili ako ložiš, ako ne ložiš, i prim, i grijanje. Da li se ko, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ljudi umiru ljudima. U Bosni. To nije daleko, u Bosni umiru. Svrzavaju se. Ko od nas zahvalja tim blagodatima? Allah dobročinitelj. Allah nam daje, Allah nas obskrbljuje, Allah se brine o nama. Sve to, mi opet ne zahvali Razumijete? E to je znači nezahvalnost na Allahu te bareke vetala blagodat. Ezdađađ rahmetullah Ali kaže Allah te bareke taala je dobročinitelj prema stvorenjima. Obskrbljuje ih raznim dobrima. Raznim dobrima. I to nije znači samo voda. To nije samo znači e, hljeb i so. Raznim dobrima. Koliko uživa svaki od nas od tih lijepih stvari koje mala Đelešanuhu nas hrani i poji. Međutim, koliko mi uzvećamo Allahu subhanahu wa ta'ala na tome. Zatim kaže i popravlja njihova stanja i halove. Allah je taj koji uslih ahval, koji popravlja stanje moje, tvoje i svačije. Čovjek je griješnik, griješi, razumijete? Ali Allah lešanom popravi stanje, pa on iz onog griješenja ode u pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali ako je čovjek pokoran, pa se počinje odazivati šeitanu, Srce mu naginje šeta, njegovim vesvesama, iz dana u dan Allah Đelešanu srce okrene tome. Razumijete? Jer su srca između prsti i milostivog. Allaha te bareke okreće kako hoće. Zato čovjek traži sabat da ga Allah učvrsti na pravom putu. Nije znači uspjeh na dunjalku da kažeš vjerujem da si povjerovao. Uspjeh je na dunjalku da vjeruješ, da povjeriš, da ustraješ na tome i na tome da umriješ. A niko ne zna kako će umrijeti i na čemu će završiti. Ali mi se nadamo i mi molimo. A znači, moraš nešto da radiš, moraš se žrtvuješ. Moraš da se dokazuješ, da se umiljavaš Allahu Đelešanu, da bi on neizmjerim te blagodatima nastavio basipati. Razumijete? Ne znači danas se sjećaš Allah, sutra se ne sjećaš. Kad su rahatluk kliječu znači hadisa poslanika alaih salatu wasalam. El khatabi rahmetullah alih kaže el berru onaj koji je blag i milostiv prema svojim robovima. Pa zatim opisuje, on je dobročinte prema njima. Njegovo dobročinstvo obuhvata sva stvorenja. Znači dobre i dobre i loše. Pa kaže, on je dobročinte prema dobročiniteljima. On je dobročinitelj prema dobročiniteljima. Kako? Kaže, tako što im umogostručuje njihovu nagradu. Allah ti ne nagrađuje za jedno dobro djelo jednim, jednom, jednom nagradom ili jednim dobrim nego deset puta, do sedamsto puta, pa kaže i više od toga. I da ajfu, i više od toga, ali ima ješa, kome on hoće, Allah te barek. Koliko je neizmjerno dobar, zamislite, mi danas kada ti neko kakav hajru radiš, ti mu uzvratiš istom mjerom. Allah on ne, Allah nagrađuje ko niko, znači ne može od nas shvatiti ni kolike su nagrade Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže, on je također dobročinte prema ljudima koji griješe, nepokornim tako što im oprašta i prelazi preko njihovih loših postupaka. Zavisno, danas znači koliko je teško prostiti. Čovjek tu radi nepravdu. Zna fačo. Razumijete? Koliko je teško. Znači, je treba iman. Znači, iman treba tu. Da kažeš, oprostio sam ime Allaha Đelešanu. I da sutra opet nastaviš koja se ništa nije desilo. Na baci vrata. Razumijete? To je teško. Allah Đelešanu griješ, psuju ga, vrijeđaju ga odbijaju pokornost, pripisuju mu stvari od koje je on uzvišen i čist, da ima dijete, na uzubila. Da jedan od trojice nebesa hoće da se rascijepe. Koliko je teško nebesima, Allah Đelešanu kad ovaj kaže Bože oprosti, vraćam ti se kaže ti. Razumijete? To se ne može shvatiti, to se ne može pojmiti, ali pokušamo da, onaj, bar se malo približimo tim, tim značenjima ili ovim velikim veličanstvenim imenima kojima se Allah Đelešanu, opisao. I zato ove stvari, kažu učinjaci, koliko je god moguće, znači od e, plodova koje proizilaze iz ovih imena, čovjek treba da se trude da se okiti tim, da se okiti. Kada Allah oprašta, da i ti oprostiš. Jer se ti nadaš Allahovom oprostu i milosti, ali moraš i ti pokažeš da daš znanja svima nama da si ti ispravljena i oprostiti. Razumijete? Ne samo očekivati od Allaha milost i oprost, svom bratu ne oprostiš. I to neke sitnice. A iako su krupe stvari, imat ćeš veliku nagradu kod Allaha, onoliko koliko je ta stvar, koliko je ta stvar krupna, krupna i velika u očima nastvorenja. Zatim kaže, dok ova osobina kod stvorenja, kod stvorenja ima značenje one osobe koja čini veliki hajr, dobročinstvo. Danas znamo Tarika koliko se žrtvuje, da velaša nagradi u nekim hajrovima. I ostala braća, tareka ima puno. Nemoj mi da sti Razumijete? Puno radi ta osoba i čini hajr. I ne očekuje ahi nagradu ostvarenja, nego nagradu da Laha Đelešan žrtvuje se za din. I dan i noć smiša način kako ljudima dostaviti i prezentirati vjeru i din. Kako drugima omiliti, znači ono što je on osjetio da je lijepo. Međutim, problem je kada osoba uđe, a ne osjeća i nije svjesna koliko je to lijepo. I onda on ne želi da to lijepi taj dar, taj miris, tu ljepotu što je osjetio, da prenese i na drugima. Razumijete? Pa mu je onda krivo kada vidi druge koji su uposleni tim hajrom i prenose taj hajr i šire i žive za taj hajr i dan i noć. Ka što on radi? Što on radi? Vidovo, ovo, ono. Nije, njega tjera ima nahi. Njega tjera ljubav prema onome što je osjetio. A ti sahi miskin sjediš, čumuraš i ne radiš ništa. Zato što nisi osjetio ni ljubav prema tome, nisi osjetio obavezu toga što nosiš da drugima dostaviš, a drugima pojasniš. E to su velike razlike, velike su razlike između onoga koji sjedi i ne duma. I između onoga koji sjedi i duma. I onoga koji sjedi i duma i radi da bi ostvario ono što je dumo. Razumijete? Neka čovjek duma, dođe do ideje, plasira je nekome, drugi je izvrši, on ima nagradu. On ima nagradu. Jer je plasirao tu ideju. A znaš se kako je išta. Ne razmišlja uopšte. Znači nisu mogućnost da to uradiš, da to učiniš, ali si promislio, razmislio, došao si do velikih stvari i onda si kao, e brate, ja znam da ti možeš, vi to nešto radite, tamo negdje sjedite, dogovarate se, razmislite o ovome i baciš to, ah, i prođeš, kontaš. I ljudi tamo kažu, ide ovo je super ideja, nađu metak, nađu nekoga ko će donirati, ko će financirati I od ono što se ti, samo jednom riječu poguro, jednom riječu. Imaš nagradu svih oni koji se u tom projektu, koji se upute i vrate Allahom preko toga. Svakog koji je pročitao, pa makar i ne bio upućen. Jer si bio sebeb da mu dostaviš istu, on istinu odbio glavu, glavu toga okrenuo. Znači ovdje on opisuje Rahmetullah Ilih Tabi u očima ljudi ili osobina kod ljudi da je to ona osoba koja se trudi, koja čini mnogi hajri, veliko dobročinstvo i dodaje tome i ona osoba koja je ili koja čini dobročinstvo svojim roditeljima, koja je poslušna svojim roditeljima. Dodaje znači u opisu ove osobine i kod stvorenja da se mora naći kod one osobe koja je poslušna, koja je poslušna, koja se pokorava i koja čini dobročinstvo svojim robovima. Zatim Hulejmi, rahmetullah ali, kaže El Berru, onaj koji je blag prema robovima svojim, želi da im olakša, a ne da oteža. Ne da poteškoću imaju ahi. To je Allah Đelešan, naš gospodar. Sve, sve naredbe i sve zabrane koje je Allah Đelešan naredio je nama, ahi naredio je tako da mi možemo to prihvatiti. Da su one lahke za nas. Da ih možemo sprovesti i da možemo na, pa čak nekada naša stanja, kada nismo u mogućnosti, daj nam olakšice u tim stanjima. Ne možeš namaz da klanja stojeći, sjedeći, ne možeš sjedeći, može ležeći, ne možeš, može nisi mahi, ali ga ne smiješ ostaviti, jer ti je on lahak za sprovesti, to nije teško, lahko, postite Allah što zna naše mogućnosti, zna da mi to možemo podnijeti, pa je Allah što redi ali opet pravi izuzetak, ljudi koji su iznemogli, starci, došli neki, znači, e, u neke, znači, zadnje godine svoga života. Ne mogu da podnesu. Allah Đelešan daje olakšicu. Trudnica daje olakšicu. boji se za svoje dijete, daje olakšicu. Razumijete? Čovjek na putovanju daje mu olakšicu. I ta, znači, vjera Allaha je u potpunosti vjera koja je lahka, koja se može, znači, sprovesti, po kojoj možeš raditi, po kojoj možeš živjeti. U njoj nema nikakve teškoće. Jer je Allah Đelešanu taj koji je el berru, dobročinitelj prema svojim stvorenjima, pa im je podario vjeru koja je lahka i koja se može znači sprovesti i raditi po njoj. Zatim kaže onaj koji mnoge grijehe oprašta, onaj koji mnoge grijehe oprašta i onaj koji ne kažnjava za svako zlodjelo i nedjelo. Allah Žešan te ne kaže na subhana koliko smo, znači svi mi kad smo iskreni, kad se vratimo, analiziramo naše stanje, koliko griješimo i dan i noć, Allah ona se kažnjava. Ne kažnjava. Ali jednom teubom briše ti sve subhala. Jednim farom, Jednim istinskim pokajanjem. Znači, sto godina života u nepokornosti. U širku. Kufru. Licemjerstvu. Svim vrstama grijeha. Odvam se najgore stvari. Jednom teubom, jednim trenutkom, istinskim vraćanjem, Allah Žešana se briše. I ne samo to i svoje neizmjerne, znači e, dobrote i milosti, dobročinstva prema robama. Sva ta zlodjela, sva ta loša djela, Allah Đelešanu mijenja za dobra djela. sto godina nepokornosti ti čini sto godina u pokornosti. Ali istinski, ah, istinski se vratiš, da se pokaješ, da obećaš nikada, nikada više se nećeš vratiti na to što si činio, što si radio, možeš da živi sretno i da očekuješ meleka smrti, a da si ti u inšala ekstra super stanju. Zatim kaže, on je taj koji za jedno učinjeno djelo nagrađuje desetostruko. Allahu ekber. To je njegovo dobročinstvo prema svojim robojima. A dok za jedno lošije djelo kažnjava samo onoliko koliko to djelo, koliko je to djelo znači veliko i krupno kod Allaha te bareke te bareke to je Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Pa zatim kaže samu namjeru roba. Tvoj nije tahi. Sam, znači ono što ti sjevne, sine kroz glavu. Misao jedna, ako je hajr, znači da bi uradio, planiraš nešto, samo ti prođe ta ideja, Allah Đelešan te nagradi za to. Nagradi. Dok istu tu misao, ako je loš nijet, loša misao, nećete kazniti za nju. Naravno, ako ne budeš radio, da je ostvariš. Kao što? Halo, djevojko, gdje si, šta si, tu sam. Mogu li doći, možeš, bujrum dođi. Ti, brate, fino. Znači, već si nanijetio. Prije toga mogu bi je zvati. Zatim si uzeo telefon, pa si okrenuo. A zatim si krenuo prema njoj. I u toku, dok silazio na stepencu u haustoru, dođe roditelj, dođe komšija, krenuti uz jaret, rođak. I kad jo, moram se vratiti. I vratiš se. imaš grijeh kao da se odšao kod njeh Jer nisi spriječen svojom voljom. Znači nisi odustao od grijeha, rekao bježano, a bilan šeta ražim. Nego te je neko drugi spriječio tome, a ti si bio ustrajan da izvršiš to. Imaš grije, kao da se otišao tamo, znači kod je ono što si bio isplanirao. Pazite sad, koliko su znači te stvari sa nijetima opasne. S druge strane, koliko nijet može da pro, uzrokuje dobrih dijela kod te bahi. Da sjediš i dumaš, uradio bi, uradio, znači sad dođeš od kuće, uzmeš abdest, zaputi se prema džami, kažeš ako sretnem brata fači, i u vraću koju dobro poznajem, ja hoću da se poselavim s u Lađoša, da se nasmijem, da pitam kako su, šta su, kako oni s ovim snijegom, treba kakve pomoći, auto, on, znaš. I puno tih stvari ti sebi već onaj, analiziraš šta bi trebao raditi, nije ta odluka nekih doneseš i kreneš u džamiju. I pored svega, znači iš u džamiju da je lada, klanjaš i sve to, i dođeš ovdje, nema fače, nema nikog odbraća za sve ono što si isplanirao, sve što si nijetio, će te Allah Đelešao nagrad kao da si ga sreo, kao da se poselamio, kao da se nasmio, znači sadaka, osmijeh u lice, brata muslimana je sadaka, ahi, jedna sadaka, jedno dobro djelo na sudjem dan može čovjeka spasiti. I ljuči da požele jedno dobro djelo. Zatim što si mislio da ga pitaš kako si, kako ti je familija, treba li šta pomoći, imaš ti pet maraka, da mu dadneš ako je potrebna, znači za tim I neke druge stvari. Nisi ga sreo, a sve si to nijetio, ah imaš nagradu na sudnjem danu. Zato učenjaci kažu, učenjaci su trgovci, najveći trgovci. Kakvi trgovci? Oni nisu busotaš svilu i kadife, ono nosili, prodavali, nešto sa tim puno onaj, zanimali, A su bili, kaže, najveći trgovci ti mahi, imali su namjere velike puno su nijetili, pa kad krene tako, nema ništa toga, nikoga nije sreo, ništa nije uradio, ali se vraća kući sa punom, znači, nagledom svega toga kao da je, kao da je uradio. E sad znam se, gdje smo mi, šta mi dumamo, šta mi propuštamo, ahi, od svega toga. A koliko Allah Žešan dobar, neizmjerno znači dobar i blag i milosti prema nama, da nam je podario tu mogućnost da možemo doći do velikog bogatstva na jedan lahak način, ahi. Ništa ti drugo ne treba. Samo da dumaš da imaš nijete dobre i da pokušaš da ih ostvariš. Da pokušaš da ih ostvariš. Zatim učenjaci edeba, etike, su kazali da dobročinstvo se dijeli na dvije vrste. Imamo dobročinstvo, znači jednu vrstu koja obuhvata naš imetak. A to je da trošiš imetak fi sebirila, na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu, da pomažeš, da daješ drugima, taj metak koji je Allah dao, da ga trošiš na njegovom putu. Da vidiš kome je potrebno, kome nije. Znači da pokuša zarati i zaslužiti žena svojim metkom. I to je dobročinstvo. Zatim druga vrsta dobročinstva koja se odnosi na naš govor. Dobročinstvo znači u govoru, dobročinstvo u našim dijelima. Govor, to je lijepa riječ, ahi. Da, se, eh, da sretneš brata nasmijan, da upitaš brata o njegovom zdravlju, njegovom stanju, to su sve ahi stvari koje su dobročinstvo i dobra djela kod tebe. Dobročinstvo kada priča sa bratom ahi da ne, osjeti u tvom govoru mržnju i prezir. Da se ne oholiš, da se ne uzdižeš ahi. Znači u svim tim načinima dok razgovara sa nekim da on osjeti ahi da si njegov prijatelj, da si njegov brat, da ga istinski voliš, da ga ne mrziš. I sad taj tvoj razgovor s njim ahi je dobročinstvo. A to dobročinstvo će Allah Đelešanu nagraditi. Znači sve naše riječi, ako su upućene iskreno radi Allaha Đelešanuhu, a naše riječi i toliko dobra mogu donijeti. Ali isto tako toliko nas mogu onaj, baciti u džehennemske provale da nismo ni svjesni jedna naša riječ. Ali isto tako jedna riječ, neka neš obrati pažnju, ali će to na nastaniti u džehennemska prostranstva. Razumijete? Zato čovjek treba da gleda šta radi, šta priča, naši postupci, da pritekneš vratu u pomoć, da pritekneš komši, prijatelju, familiji, rodbini, bilo kome ahi. To su postupci koji su dobročinstvo. Sva tvoja djela, sve tvoje radnje mogu biti dobročinstvo. A to dobročinstvo, ako imaš iske nijet, će biti nagrađeno kod Allaha, kod Allaha te bareke wa ta'ala. Zatim kažu, dobročinstvo u imetku ima svoje granice. Ne možeš dati svoj imetak, znači, sve što imaš, sve što posjeduješ i da ti ostane familija ili porodca gladna. Da nema šta jest ahi. Razumijete, znači dobročinstvo u imetku ima svoje granice, ali kažu dobročinstvo u našim riječima, u našem govoru, u našim postupcima nema granica. Nema granica. Koliko si god u stanju da radiš, radi. A u imetku ima granice. Zbog čega kažu odgovaraju na ono stanje ili onaj događaj Ebu Bekra radi Anuhu, koji bilježi imam Buhari da jedne je prilike udjelio sav svoj metak. Razumijete? Sav svoj metak je dao Ebu Bekr. Kaže Ebu Bekr je dao sav svoj metak, on je bio trgovac. Razumijete? Tiđara radi. Ponovo će doći. Alahih, šta ti kad nema sve dadneš? I na kraju kaže, čekaš ko će ti dati. Ko će ti dati. Jer kažu, da mnogi hadisi poslanika sallahu alihi wasallam, odnosno događaj, ukazuju da je poslanik ukorio, odnosno zabranio da čovjek dadne sad svoj metak, a da ne ostavi nešto za svoje nasljednike, oni koji će ga naslijeti. Govoreći, zar želiš da oni nakon tebe idu i prosjači, da traže ko će im dati, ko će im udijeliti. Razumijete? Najbolja sadaka je kako sadaka? Koju daš na svoju porodicu. To je najbolja sadaka. Znači da ulažeš svoj porodic, ali znači isto tako da vodiš računa kako ćeš druge pomoći. Koliko su mogućnosti da odvajaš od svog imetka kao što su sahabi poslanika sallallahu alihi wasallam radili. Allah je kaže u suri Isra u 29. ajetu وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَا عُنُقِكَ I nemoj svoje ruke ili svoju ruku kaže, ja sam gledao jedne prilike, znači šeha, kad je Medini pokazao, nemoj ovako, kaže, svoju ruku da učiniš. To kao Ne želiš da dadneš. Znači pogledajte, šaku stisneš i povučeš je prema svome vratu. Tako, znači bježiš da bi dao. Allah Žešan to krto škrto zabranjuje. Moraš udjeljivati, moraš davati na Allahom te bareke ve ta'ala put. Zatim kaže, vala te psutha kulel basta. I nemoj isto tako da je pružaš ovako, da ti ništa ne ostaje. Znači, da pretjerano trošiš, da pretjerano udjeljuješ, Znači isto ti je zabranjeno kao što ti je zabranjeno da škrtariš Znači da ne daješ od svog, od imetka. I zato Ibn Kesir Rahmetullah Ali kaže Allah uzvišen je naređuje. Pogledajte. Umjerenost u životu. Umjerenost u životu smatra škrtost negativnim svojstvom i osobinom. I zabranjuje rasipništvo ovim ajetom. Zatim kaže nakon toga ti ne budi škrtac koji nikom ništa ne daje. Pa nakon toga kaže i ne pretjeruj u dijeljenju tako da ćeš podijeliti sve ili više nego što treba. Podijeliti sve ili više nego što treba. Pa ćeš ukoliko škrt budeš biti prekoren. Prekoren i ukoren od strane Laha Đelešanu, ali od strane oni koji isto tako znači sa strane, sa strane gledaju. A ukoliko previše dijeliš, ostaćeš bez ničega što bi moglo znači poslije nakon toga nekada ponovo dijeliti i podijeliti pa ćeš postati kao životinja, kaže, pa ćeš postati kao životinja koja se premori od prevelikog puta pa stane. Premori od prevelikog puta pa stane zbog slabosti i iznenogosti. Razumijete? Znači moraš imati, moraš ostaviti nešto, ali isto tako moraš dijeliti Ne smiješ govoriti neka ovo treba mi za neki crni dana, posebni dana, nego znači trebaš da dijeliš. Dok znači kažemo dobročinstvo u dijelima, u govoru nema granica. Ahi, znači narađivanje na dobro, pomaganje drugih, činjenje dobročinstva drugima, to nema granice. Koliko si god stah i to radi. Šta su plodovi spoznaje ovog velikog Allahovog te bareke imena? Prije svega, drago, već, već govorimo već duži, duže vrijeme. Allah subhanahu wa ta'ala je neizmjerni dobročinitelj, neizmjerno milostiv, neizmjerno blag prema svojim, prema svojim stvorenjima. Njegova dobrota i nema granica. Nema granica. Kada bi samo pogledali analizirali naše stanje i stanje drugih ljudi, pogledajmo u kakvim blagodatima ljudi žive, u kakvim blagodatima mi živimo. Razumijete? A pogledajte nekada na nekim drugim mjestima u svijetu ljudi šta oni nemaju. A one stvari koje ti posjediš, on priželjkuje. I to je za njega nešto neostvarivo, dokućivo Ono što ti imaš, on zatim žudi. A to su blagodati koje ti imaš kod sebe. Kod sebe. I zato čovjek ne treba gledati one koji su iznad njega, nego treba gledati koji su ispod, ispod njega, da bi bio zahvalan Allahu te bareke, te bareke ve ta'ala. Zatim smo kazali da je označenja, a to su plodovi, da Allah Đelešanuhu mijenja stanja iz dobrog, iz lošeg u dobro. Ili obrnuto. Ako si ne zahvalan Allah Đelešanu uzima svoje blagodati oduzima i od tebe. Daj nekom vlast, nekom je, znači uzima. Allah daje ti vlast, a neka ti oduzme vlast. Zato što nisi zahvalan i bojati se za svakog onoga koji ima blagodata, nije zahvalan na njima, da će mu i Allah Đelešanu oduzeti i uzeti. Ali isto tako Allah mijenja stanje tvoje ahi iz dobrog, iz lošeg u dobro i stanja znači nepokornosti u stanje pokornosti. Jer njemu to pripada on taj koji upućuje niko, niko drugi. To je njegovo pravo. Zatim Allah Žešanu kaže u suri Ibrahim u 34. ajetu Va atakum min kulli ma tumu. I zaista vam on daje sve ono što tražite od njega. Sve što znači išćete, sve što tražite od Allaha Đelešanu, on je taj koji vam daje. Pa kaže وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا I kada biste pokušali da prebrojite Allahove blagodati, nikada ne biste bili u stanju da ih pobrojite. Znači, niko. Danas koliko ljudi kaže, još šta mi je dao? Šta ima? Nisi svjestan nahi. Kada bi analizirao zaista pravo, istinski, e, da se vratiš, da vidiš te blagodati koje uživaš. Evo, prije vidjeli smo danas pratimo vijesti pa pogledamo, znači, kakvi sve ima porodica, u kakvim sve stanjima ljudi žive. Razumijete? I taj čovjek koji je nama, znači, na prvi pogled u teškom stanju i on uživa velike blagodate Laha Đelešana. Ali ti kad pogledaš šta sve ti imaš, a ovo nema, kakve tek ti blagodati uživaš. Razumijete? Sami život koji te lašom podario, sluh, vid, sve su to blagodati koje ne možeš ni u kom slučaju ti, znači Allah on se onako kako treba zahvaliti, nemoćan si. Ali se pokušava zahvaljivati, ali je pojen tahi i problem što mi danas živimo i uživamo te blagodati, a vrlo malo se zahvaljujemo. U jutarnjem večernjem zikru se uči i zahvaljuje na Allahovim blagodatima. Tražiš od Allaha da ti podari vid, da ti osnaži vid, da ti onaj vid koristi, da ti sluh koristi. Ako pogledate dove koje učite u jutarnji jezik, jezik, vidjet će znači koliko se mi vraćamo. Treba bi svjestan šta izgovaraš, šta učiš, pa na taj način ti pokušaš opet Allah biti zahvalni, zahvalni rob. Zatim kazali smo da Allah Lešanu nakon ovog mijenjanja stanja iz nepokornosti u pokornost, nakon svega toga te ponovo nagrađuje. Što opet ukazuje koliko je on dobar prema nama, koliko je milosti prema nama. Da te uputi na hajr, podariti hajr, učustite na hajru i usvrtite na hajru i na kraju te uvede u neizmjerno dobro. A to je džernet. i prostranstva. Čovjek, znači koliko samo treba, ali ovo su stvari, znači lava imena i njegova savršena svojstva su e, Jedini način da se upozna gospodar svjetova. Jedini način da se upozna i spozna gospodar svjetova. I njegova, njegova znači milost, dobrota, dobročinstvo, e, oprost, blagost, možemo samo znači shvatiti i razumjeti kroz kroz ova, znači, Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena i značenja na koja su ukazali učenjaci. Zatim, od plodova spoznanog velikog imena je i to da Allah Đelešao ne požurije sa kažnjavanjem, da ne kažnjava za svaki grijeh, već da on oprašta, već da on e, daje mogućnost, pruža šansu, daje ti nov, e, novu šansu, novi dan, novu mogućnost da mu se vratiš i doziva. I da, znači u toku noći Allah Đelešao doziva malo da se pokaje da mu oprosti. Da traži oprost, da mu oprosti. Doziva Allah subhanahu wa svoje robove. Svaku noć. I gdje su ti koji mu se vraćaju? Gdje su ti koji, koji trebaju da se vrate? A koliko je danas ljudi koji su potrebni Allaha Đelešanu, ali glave okreću? I ove nedaće, musibeti koji se spuštaju, spuštaju se od Allaha Đelešanu. Oni ispušta, Oni su nisu blagodati da čovjek izađe po ulici, da urliče, da se veseli, da slavi, je kako je lijepo snijeg mašala. Kad pogledate kakva su, znači, kako je ovo stanje, ovo je katastrofa. I ne da će od strane Allaha Đelešanu koji je spustio na ovaj dio zemaljske kugle i ostale, znači, oko nas države koje nas opružuju. Ali čovjek se treba zapitati šta radi, šta je činio da se ovo desi. Razumijete? Ako je dobar, kad ja sam dobar, što? Allah što nekada uništava narode, počinje od dobrih. Počinje od dobrih. Zato što su dobri bili uspavani. I umišljeni da su dobri. A u stvari nisu dobri, jer da su dobri bili bi onda musili hun. Bili dobri za sebe i za druge, popravljajući druga stanja drugih ljudi. Zato vjernik nikad nije zadovoljan da bude samo on dobar, nego je vjernik onaj koji razmišlja, traži i znalazi načine kako drugima biti od koristi, kako druge uputi, kako drugi dosjete to. I to je muslih. To je razlika između onog običnog saliha, dobrog čovjeka, zabio se tamo negdje, znači u čošak, i badeti, doziva laha Đelešanu i prepušta druge da lutaju. Ne pokušava da dođe, znači do bilo koga da pokuca, da kaže riječ istine, da pozove znači ovu istinu. To su velike razlike. Zato ova, ovo stanje koje nas je zade slahi, čovjek treba da promisli, da razmisli šta da tri dana pada snijeg kao što je padao onu noć. Sve je bilo zatrpano. Četiri dana, pet dana ahi. Nestaje plina, nestaje drva, nestaje vode, nestaje struje. Sve ahi puca. Katastrofa. Razumijete, čovjek treba ovim danima kada padnu i pogode i ne da će musibeti umet, treba se vraća Allah, da poveća ibadet, badet, da što više Allahu robuje, što više Allaha doziva, da traži utočište kod Allaha, da ostrani. Poslanik kada je vidio samo oblake, koji su tmurni oblaci, koji dolaze i nadolaze prema Medini, poslanik bi tražio zašto da Allaha Đerošanu, jer se je bojio čega? Da nisu oblaci kazni, a ne oblaci milosti. Ovo ćemo stati, nismo završili. Subhanik Allah, hamdika, šadan, la ilaha, ilaha, ilaha, ilaha, ilaha,